Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները Մոսկվայում կմասնակցեն Մաշալ Բաղրամյանի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ ԵՀԿ-ն դիտարկում կանցկացնի Կորոպատկինո բնակավայրից դեպի հյուսիս։ Այցելեք Արցախ ու կտեսնեք ազատ, անկախ ու ժողովրդավար պետություն։ Մարտունիում ընթանում են փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ։ Ստեփանակերտում փողոցների ամանորյա ձևավորման ու զարդարման աշխատանքներ են կատարվում։ Թուրքիային չի հաջողվի խցկվել Արցախի հարցի խաղակարգավորման միջնորդների շրջանակ։ Լևոն Արունյանը երրորդ տուրում ոչ ոքի է խաղացել Կարյակինի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, դեկտեմբերի 1-ից 4-ը հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության եւ գործողությունների համադրման բազմակողմ ծրագրի շրջանակում Արցախի պաշտպանության բանակ էր այցելել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում էին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Պովսես Հակոբյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաներ Պաշտպանության բանակում իրականացված շրջայցի ընթացքում ներկայացուցչական պատվիրակությանը ուղեկցում էին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ու պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները ունկնդրել են բանակի հրամանատարի զեկույցը առաջնագծում արկա եւ հավանական զարգացումների վերաբերյալ, ցանոթացել տարվա ընթացքում ռազմապաշտպանական համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ իրականացված համալիր գործընթացներին։ Այնուհետև մեկնել են հարավային ուղությամբ տեղակայված զորավար ժարաններից մեկը, որտեղ հետևել են զինված ուժերի եւ պաշտպանության բանակի համահավաք զորախմբի մարտավարական զորախաղերին եւ հնարավորություն ունեցել անձամբ գնահատելու մասնակից ստորաբաժանումների պատրաստության մակարդակը եւ խրախուսելու առավել աչքի ընկած մասնակիցներին։ Աշխատանքային IT օրակարգը հագեցած էր բացման եւ նորամուտի արարողություններով։ Նախագահները, պաշտպանության նախարարները եւ գլխավոր շտաբի պետը մասնակցել են մի շարք հանդիսավոր միջոցառումների, որոնց ընթացքում շահագործման են հանձնվել բնակարաններ, զորանոցներ ու զորային նշանակության այլ շինություններ։ Աշխատանքային այցի ընթացքում նախագահները եղել են նաև ռազմական նշանակության մի շարք օբյեկտներում եւ ցանոթացել հակառակորդին առավել արդյունավետորեն հակազդելու նպատակով ստեղծված եւ պաշտպանության բանակում ներդրված մի շարք բացահայտման եւ հանրայնացման ոչ ենթակա նորամուծությունների, խրախուսել նշված եւ հարակից գործընթացներում աչքի ընկած եւ առավելագույն ներդրում ունեցած զինծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները այսօր Մոսկվայում կմասնակցեն խորհրդային միության մարշալ ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Հովանես Բաղրամյանի ծննդյան 120-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր արարողություններին։ Նրանք Մոսկվայում կմասնակցեն նաև դեկտեմբերի 7-ից 8-ը կայանալիք Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիայի ստեղծման 185-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներին։ Դեկտեմբերի 6-ին Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտունու շրջանի Կորոպատկինո բնակավայրից դեպի հյուսիս։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աճակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Վեննա մասնակցելու դեկտեմբերի 7-ից 8-ը կայանալիք Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության մասնակից պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի 24-րդ նիստին։ ՀՀԿ նախարարական խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպումներ կունենա մի շարք երկրների իր գործընկերների հետ։ Դեկտեմբերի 6-ին Վիեննայում նախարարն Ալբանդյանը հանդիպում կունենա ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Նախատեսված է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Ալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Արցախի եւ Իրանի միջև սահմանը մնում է փակ, ինչը անբնական է։ Այս մասին Իրանցի քաղաքական վերլուծաբան լրագրող Սալար Սեյֆոլդինի հետ հարցազրույցում նշել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը։ Նրա խոսքով Արցախը դրական վերաբերմունք ունի Իրանի հանդեպ։ Մենք գնահատում ենք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Իրանի քաղաքականությունը, որը հավասարակշռված է եւ հիմնականում չեզոք բնույթ է գրում։ Հատկանշական է, որ Իրանը 1992 թվականի առաջին կեսին այս հակամարտության կարգավորման հարցում հանդես է եկել որպես միջնորդ, որը խոսում է այն մասին, որ Իրանը շահագրգռված է տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման գործում։ Այդ մասին է վկայում նաև այն, որ այսօր պաշտոնական Թեհրանը պատրաստակամություն է հայտնում կրկին միջնորդական առաքելություն իրականացնել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Մաս Իսմայելյանը նշել է, որ Արցախը ընդհանուր սահմանակցում է երեք պետությունների՝ Արևմուտքում Հայաստանի Հանրապետության, Արևելքում Ադրբեջանի եւ Հարավում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանները բաց են, ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության միջոցով է ապահովում արտաքին աշխարհի հետ կապի միակ ճանապարհը։ Ադրբեջանի հետ սահմանը ավելի շուտ կարելի է անվանել ռազմաճակատ։ Չնայած մեր երկու ժողովուրդների կողմից միմյանց հանդեպ բարի դրացական տրամադրվածությունը, Արցախի եւ Իրանի միջև սահմանը մնում է փակ, ինչը անբնական է։ Մենք շահագրգռված ենք գործող սահմաններ եւ բարի դրացական հարաբերություններ ունենալ հարևան բոլոր երկրների հետ, այդ թվում Իրանի հետ։ Համոզված եմ, որ նաեւ Իրանի շահերից է բխում Արցախի հետ պահպանել ընդհանուր սահմանը։ Կարծում եմ, որ դա համահունչ է նաև տարածաշրջանում հետաքրքրված այլ դերակատարների շահերին, ընդգծել է Մասիս Մայլյանը։ Նոյեմբեր ամսին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը մասնակցել է Թեհրանի Հայդատի գրասենյակի նախաձեռնած խորհրդաժողովին, որի շրջանակներում ունեցել է մի շարք քաղաքական հանդիպումներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Երկորյա խորհրդաժողովի առաջին օրը հայկական պատվիրակությունը հանդիպումներ ունեցավ Իրանական լսարանի, Մեջլիսի ներկայացուցիչների, Արտաքին գործերի նախարարության, Թեհրանի համասարանի աշխատակիցների, Արտաքին հարաբերությունների ուսումնասիրությամբ զբաղվող կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ։ Խորհրդաժողովի ընթացքում քննարկվեցին երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներ՝ Արցախյան հակամարտության ղեկավարումն ու տարածաշրջանի գերտերությունների դերակատարությունն այդ գործում, Հայաստանի համագործակցությունը Եվրոմիության Հայաստանյան եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, քրդական պետության ձևավորման հնարավորությունը եւ դրա ազդեցությունը տարածաշրջանի եւ Հայաստանի վրա եւ այլն։ Ընդ որում նույն թեմայի շուրջ ելույթ էին ունենում ինչպես հայ, այնպես էլ իրանցի բանախոսներ։ Իսկապես բավական շահագրգիռ քննարկումներ կատարվեց առավոտից մինչև 2-ին, ինչպես ասում են, տարբեր հարցեր, շահագրգիռ մոտեցումներ, ինչպես անել, որ այդ ամենը, ինչպես ասում են, հարթ ընտանա եւ տարածաշրջանային նոր կոնֆլիկտներ, խնդիրներ չառաջանա։ Ձեր դիտարկմամբ ինչպիսին է Իրանի դերակատարությունը մեր երկրի անվտանգության պահպանման հարցում։ Բնականաբար դրական են տեսանկյունից, որ ամենան դեպս նրանք շահագրգիռ են, որ այս տարածքում լինի խաղաղություն, պահպանվի այս ստատուս քվոն, ինչ կա, եւ հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի ռազմական բազաներ չլինի մեր տարածքում, օտար երկրյա Խորհրդաժողովի երկրորդ օրը քննարկումներ եղան տարբեր երկրների հայ դատի գրասենյակների ներկայացուցիչների միջև։ Մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության, Սիրիայի, Իրաքի, Պարսկաստանի, Լիբանանի ու Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակների անդամներ։ Քննարկելով Հայաստանի արչև ծառացած մարտահրավերները խորհրդաժողովի մասնակիցները մշակեցին առաջիկա տարիների անելիքների օրակարգ։ Ինչպես անել, որ պատերազմը ավելի հեռացվի Արցախից, հայդատի գրասենյակները ինչ աշխատանք պետք է կազմակերպեն առաջիկա 3 տարիներում Արցախյան հիմնահարցը միջազգայինորեն ճանաչելի դարձնելու տեսանկյունից, Արցախի հանրապետությանը ճանաչելու, ընդհանրապես Արցախի ներքին խնդիրները լուծելու տեսանկյունից, պետականության ամրապնդելու նմանատիպ հարցերում։ Հանդիպումներ եղան նաև Իրանահայ համայնքի ու Իրանական հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ, որը Վահրամ Բալայանի դիտարկմամբ համագործակցության պատրաստ միջավայր է մեզ համար։ Պետք է այդ հասարակական գազագերբությունների միջև հարաբերությունը այնքան ակտիվանա, որ փոխակերպվի դա միջպետական հարաբերություններով, վերջիվերջո դրան հասցվի։ Եվ կարծում եմ հերոչին նաև որ դրան էլ կհասնեն։ Նշենք նաև, որ Իրանահայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ։ Նրանց մի մասն արդեն իսկ իրականացման փուլում է, մի մասն էլ դեռևս մշակման կարիք ունի։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտունի քաղաքում իրականացվում են փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ։ Քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանի խոսքով 3 տարի առաջ սկսված փողոցների սալահատման արդյունքում հաջողվել է գրեթե ամբողջությամբ բարեկարգել 6 թաղամասերի փողոցներն ու մայթերը։ Կատարվել է շուրջ 14000 քառակուսի մետր սալահատում։ Այս պահի դրությամբ քաղաքի փողոցների մոտ 25%-ը այդ ձևով բարեկարգվել է եւ հնարավորության դեպքում պատրաստ ենք ծրագիրը շարունակելու ասել է Մհեր Խաչատրյանը եւ հավելել, որ աշխատանքները իրականացվում են պետական բյուջեի եւ հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի միջոցներով։ Ստեփանակերտում ընթանում են փողոցների ամանորյա ձևավորման ու զարդարման աշխատանքներ։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական մի շարք փողոցներում տեղադրվել են տոնական ցուցապաստառներ, վահանակներ, լուսային էֆեկտներ։ Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանի խոսքով առաջիկա օրերին մայրաքաղաքի վերածնդի հրապարակում տեղադրվելու է հանրապետության գլխավոր տոնածառը։ Անդրադառնալով ամանորյա ծրագրերին նա նշել է, որ նախադպրոցական երեխաների համար Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը դեկտեմբերի 25-ից 29-ը կազմակերպելու է տոնական միջոցառումներ։ Երեխաները ստանալու են ամանորյա նվերներ։ Արցախի հանրակրթական դպրոցներում դեկտեմբերի 25-ից սկսվելու է ձմեռային արձակուրդը։ Այս մասին ասել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության Կրթության եւ Գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանը։ Նրա խոսքով նախարարի կողմից հաստատված 2017-2018 ուսումնական տարվա պլանի համաձայն Արցախի հանրակրթական դպրոցներում 3-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների ձմեռային արձակուրդը կտևի 2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ից մինչև 2018 թվականի հունվարի 7-ը ներառյալ։ Առաջին եւ երկրորդ դասարանցիների ձմեռային արձակուրդը սկսվելու է դեկտեմբերի 25-ից, այն տևելու է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 21-ը, նշել է Ռայա Մուսայելյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանովը Ռուսաստանի Պետական Դումայի հրավերով դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել է խորհրդարանականները ընդդեմ թմրամիջոցների միջազգային համաժողովին, որտեղ իր ելույթում բոլորին կոչ է արել այցելել Արցախ ու տեսնել ազատ, անկախ ու ժողովրդավար պետություն։ Նա մասնավորապես նշել է. Ափսոսանքով պետք է նշեմ, որ այսօր մենք հերթական անգամ ականատես եղանք Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կեղծ եւ հակահայկական հռետորաբանությանը։ Հայաստանին ու Արցախին անհարկի մեղադրելու փոխարեն չեր խանգարի ընթերցել միջազգային զեկույցները Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Իսկ Արցախի մասին անհետ-հետ ելույթների մասնակիցներին ու բոլոր միջազգային գործընկերներին կոչ եմ անում այցելել Արցախ։ Ոչ թե կարծում, այլ համոզված եմ, որ այս անգամ եւս Թուրքիային չի հաջողվի մաս կազմել Արցախյան հարցի բանակցային գործընթացին։ Նման տեսակետ է հայտնել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը, անդրադառնալով Բաքվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգոսնախարարների հանդիպմանը, որի ընթացքում քննարկվել էր նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի արտգոսնախարարության հայտարարությունը առաջինը չէ, Այս տարիներին բազմաթիվ անգամ Թուրքիան փորձել է նախաձեռնություններով հանդես գալ ոչ միայն հոգուտ Ադրբեջանի, այլ խցկվել Մինսկի խմբի համանախագահների կազմի մեջ։ Ինչպես հուշում եմ այս տարիների փորձը Թուրքիայի ջանքերը ավարտվել են անհաջողությամբ։ Համոզված եմ, որ Թուրքիայի փորձերը այս անգամ եւս մաս կազմելու բանակցային գործընթացի կտապալվեն։ Կտապալվեն ոչ միայն այն պատճառով, որ Թուրքիան ակնհայտորեն պաշտպանում է Ադրբեջանին, այլ նաև այն པարս պատճառով, որ Մինսկի խմբի համանախագահները իրենց վրա վերցնելով բանակցային գործընթացում միջնորդի կարգավիճակը ոչ մի ցանկություն չունեն ընդլայնելու իրենց շրջանակը։ Սաֆրաստանի խոսքով բանակցային գործընթացը չի գնում առաջ, քանի որ Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ անընդհատ սադրանք հրահրելով սահմանին ցույց է տալիս, որ շահագրգռված չէ բանակցային խաղաղ գործընթացի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ախալքալակի շրջանային ժողովի падգամավորները Վրաստանի հայրենասերների դաշին կուսակցությունից հանդես են եկել հայտարարությամբ, առաջարկելով քննարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը, ինչպես նաեւ Վրաստանի կողմից ճանաչմանը նպաստելը։ Նշված կոնվենցիայի իրազեկության բարձրացման եւ պատմական արդարության վերականգնման համար Ախալքալակի շրջանի Սակրե Բուլոն որոշում է կայացրել մեկ ռոպելորությամբ հարգանքի տուրκմատուցել բոլոր ժողովուրդների ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, որոնց դեմ կատարվեց այդ վայրագությունը։ Ճանաչել եւ դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը տեղի ունեցած Օսմանյան կայսրության օրոք Վրաստանի խորհրդարանին խնդրել հետևել շատ զարգացած երկրների օրինակին, ճանաչել եւ դատապարտել Օսմանյան կայսրության օրոք կատարված հայոց ցեղասպանությունը։ Խնդրել խորհրդարանի լիագումար նիստի ժամանակ Ջավախքի շրջանից մեծամասնական падգամավորին խորհրդարանի անդամին քննարկել այդ հանցագործությունը հայ ժողովրդի դեմ եւ լուսաբանել իրական որոշումը։ Սույն որոշումը հրապարակել լրատվամիջոցներում։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հրապարակել է աուդիո եւ տեսաձայնագրություններ, որոնք իբր ապացուցում են Վիկտոր Յանուկովիչի շրջապատից օլիգարխ Սերգեյ Կուրչենկոյի կողմից Վրաստանի նախկին նախագահ Ուկրաինայի Օդեսա շրջանի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլիի կազմակերպած ակցիաների ֆինանսավորումը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ Կրեմլը հետաքրքրությամբ հետևում է Կիևում Սահակաշվիլիի ձերբակալությանը։ Նա մեկնաբանելով ձերբակալության շուրջ ստեղծված իրավիճակը հայտարարել է, որ դա Ուկրաինայի գլխացավն է, ինչը ճշնամունն էլ չցանկանա։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ դեկտեմբերի 5-ին Կիևում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձերբակալված Սահակաշվիլին կասկածվում է հանցախմբերի անդամներին աջակցելու ու նրանց հանցավոր գործունեությունը քողարկելու համար։ Իրավապահները մտադիր են հարցակնել քաղաքական գործչին։ Մշակութային կյանք Բերլինի կենտրոնում գտնվող Գիտության և մշակույթի ռուսական տանը անցկացվել է կինոռեժիսոր Կարեն Շահնազարովի ստեղծագործական երեկոն։ Ռեժիսորը գրեթե 1 ժամ պատասխանել է դահլիճում ներկայացվողների հարցերին, պատմել իր հին ու նոր ժապավենների մասին, պատմություններ հիշել իր կյանքից։ Այնուհետև մոտ 200 հանդիսականների ներկայությամբ կայացել է Աննա Կարենինա Վրոնսկու պատմությունը ֆիլմի ցուցադրությունը։ Բարեկամության կամուրջ միջազգային թատերական փառատոնում, որը անցկացվում է Ռուսաստանի Յոշկար Օլա քաղաքում, Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի Ցագարելի խանումա ներկայացումը լավագույնն է ճանաչվել 3 անվանակարգում։ Ներկայացումը հաղթել է երկրորդ պլանի լավագույն դերասան, հանդիսատեսի համակրանք եւ թատրոնի ավանդույթների պահպանման համար անվանակարգերում։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ֆրեդերիկ Դավթյանը Հակոբ։ Մարզասերների համար Լևոն Արունյանը Լոնդոնում կայացած սուպեր մրցաշարի երրորդ տուրում ոչ ոքի է խաղացել ռուս Սերգեյ Կարյակինի հետ։ Հայ գրոսմայստերը հանդես էր գալիս սպիտակներով։ Ոչ ոքի են ավարտվել նաև տուրի մյուս պարտիաները։ Մրցաշարի բոլոր մասնակիցները իրենց ակտիվում ունեն 1.5 միավոր։ Թորկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ ցերեկային ժամերին տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։